за кілька секунд відімкнув двері. Прослизнувши всередину, вони замкнули за собою двері. У листі до родини з приводу моєї загибелі це звучатиме не надто героїчно, сумно промовив шафер. А втім, гумор у його словах видався трохи неприродним. Що саме? Поліг за батьківщину жіночій вбиральні у південній Баварії. Як можна героїчно воювати, знаючи, чим це скінчиться? А про що там говорять наші друзі за дверима? Якщо ти хвильку помовчиш, то ми, може, й почуємо. Якщо я кажу скрізь, то це означає скрізь. Німецький капітан викрикував накази у типовій прусській манері. Якщо двері замкнено, ламайте їх. Якщо не можете зламати, стріляйте в замок. А якщо не хочете опинитись на тому світі через кілька секунд після того, то пам'ятайте, що ці двоє надзвичайно небезпечні і вправні типи озброєні, крім власної зброї, ще й захопленими у нас автоматами. Не пробуйте схопити їх живими. Стріляйте тільки но ну побачте. запитав Сміт. Боюсь, що так. Шафер клацнув запобіжником свого автомата. Вони стояли поруч у темряві, прислухаючись до перегукування солдатів, ударів прикладом окремих пострілів. Певно, двері десь не піддавалися. Помалу ці звуки наближались. Стає гарячіше пробурмотів шафер. Та він недооцінив обстановку. Щойно він замовк, як чиясь рука взялася за клямку і почала її нетерпляче торгати. Сміт і шафер мовчки розійшлися в різні боки і притислись до стіни обабіч дверей. Торгання припинилося. Сильний удар струснув двері. Ще удар. І деревина біля замка почала з подаватися. Сміт подумав, ще два такі удари і все. Боже мій Гансе. У голосі за дверима пролунав чи мав би пролунати подив і роздатування водночас. Ну, що ти робиш? Ти що, не вмієш читати? Що не вмів? Другий голос замовк, потім промовив трохи винувато. Дамен, господи, дамен. І настала пауза. Ну, якби ти пробув стільки часу на російському фронті, як я, і голоси почали затихати. Солдати пішли геть. Боже, благослови нашу спільну англосаксонську ментальність з полегкістю пробурмотів шафер. Це ти про що? запитав Сміт. Він опустив свого автомата і аж тепер зауважив, що долоні в нього мокрі від поту. Про недоречне почуття добропристойності, пояснив шафер. Недоречним його не назвеш. Це було добре розвинене почуття самозбереження сухо відказав Сміт. Чи подобалося б тобі шукати двох патентованих убивць, як от ми, знаючи, що першого, хто їх виявить, найімовірніше перетне навпіл черга з автомата? Постав себе на їхнє місце. Як би ти почувався? Ну, я б почувався не надто щасливим, щиро визнав шафер. Отак і вони. Хапаються за найменшу зачіпку. Аби тільки не шукати нас. Ті двоє хлопців, які щойно пішли звідси, не мали уявлення, чи ми тут є, чи нас немає, але найменше їм хотілося знайти нас. Ну, годі, годі, цієї бісової психології. Головне, шафер врятований. Врятований. Якщо ти справді в це віриш то маєш великі шанси невдовзі опинитися під стіною з пов'язкою на очах. Це ж чому? невдоволено запитав шафер. Ти і я?